iminota mirongo ine n'indwi kugira ngo dushobore kuvugana amakuru yabereye ngaho iwanyu tutamenye gutyo kakaba kajyana n'uko abandi bashobora kuyumva Albert Nduwayo mu buhinga bw'ivyuma Jean de Dieu irakoze Allo Niriwe neza Namahoro Yego Muri bande tuvugana nandi Uko bisanzwe nitwa Audace tuvugana ndi ngaha mu gisagara cha Bujumbura Audace mu gisagara cha Bujumbura haragutse wowe ni he Asiatique Asiatique Namahoro ngaha muri Asiatique Muri Asiatique turashima n'ukuri Nuko rero duga kwijambo Ubijanye n'isukari n'akayobera bahinga Mhm mm ibintu ikindi twoshima isima kuko itanguye kuduga iraboneka nk'uko bisanzwe mhm. ariko isukari nakayo birabahinga nakayo birabahinga gutega udahasi ugerageje kutubwira neza habaye iki uri kurayirondera uwo gutubata indondera ikiro cy'isukari womara n'indi uri kurakirondera utarakironda mhm. none mwebwe muvuga ati bigende gute ababijejwe ntibarabe bagira icyo bakoze mm, ababijejwe muvuga muri sosumu mm, none ntimbure agatelefone gaciye kamucikana ariko icyumviro icyumviro cyiwe cyari cyumvikanye alo alo amahoro cyane muri bande tuvugana muri he aga agatelefone nawe ne karamugoye ariko abandanya agerageza ngira ngo birakunda undi muntu wanyu ku murongo alo alo ni amahoro muri bande mutwakuye muri hehe nitwa ndayishimiye mhm. ndi muri bujumbura rirare muri bujumbura rirare ni niniya ni muri rubirizi rubiririzi eh. naho iwanyu rero utihabaye iki tutamenye ngaha ku isanganiro reka gushimira imana yo idufashe tukaronka akanya kandi tukongera tugashimira radiyo isanganiro yego ukuri nyine icubahiro yamuhaye akazi agakwiye kandi aragakora aho iwanyu none habaye iki tutamenye kugira ngo kumbure tuduge ku ijambo neza icabaye mhm. ndi mugwaruka mfise ishyirahamwe rikora amazi mhm. rero haraba ikintu haraba ikintu cy'uko abantu bafite inganda z'amazi mhm. eh, regidezo iriko irabugarira mhm. mu bisanzwe n'ibyo mhm. kandi twese turashobora bavuga bati aba bantu bafite inganda nibo batuma amazi yawe kugira abenegihugu nabo baronke mhm. amazi mu isanzwe uyu mugambi niwo kuko nka jewe nka twebwe uruganda rwacu ruri bubanza natwe muri uwo mugambi nyakubahara urumva rero wewe uri kutubwira amakuru atari ngaho iwanyu aho wonye mu rurubirizi uri kutubwira amakuru ari muri mukaya mu bubanza ya musanzwe n'amakuru yabaye yabaye mm-hmm. mm-hmm. niho mvuga yo muri iki gihugu kuko ahantu hose umuntu hashitse mm-hmm. ibintu arabivuga uko biri hama nicyo gituma rero narimvuze tomora tomora neza utubwire icyabaye ngaho onye hanyuma utubwire tubwire icyokogwa euro eh, baronka akazi kubona ibyo ndi mu byo twakoze mhm. eh, muganda ashima ko urongore Jude Dovema yatwumvirije avuga ati ni byiza kugira ndungikwe umugwi namwe ndabona yuko nata kibazo muri ko murateza rero twosaba yuko umugwi waraje warashyitse ngaho eh, nawe utaje no munsi twibaza ko ejo uzoza kukira werekane ko neza atakibazo twaba turiko turateza mu bene mm. gihugu kuko bataronka amazi rero nibaza ko butahura abantu bariko barakora imigambi ntibace baza ahubwo babe babanza gutegura proje neza kugira barabe yuko ibyo bakora bitabangamira abandi mwe mwarabiteguye rero neza ubunye eh, twarabiteguye vraiment kuko ibyo neza kuko twari kurukorera ngaho mu muga bavuga ati reka tuje kurukorera mu misozi nicyo mm. gituma rero mhm. nuhanura n'abandi bariko barifuza gukora amazi baze bararaba kugira baze begera abahinga babanza babasiguza ati mbega icyo urabona muri kazoza cotera ikibazo mm, ndayishimiye ni mm. mm. impanuro yawe yumvikanye reka duhe umurongo abandi tugushimire mhm. ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri turabandanya tubakira mushyikirize ayo makuru mwabonye ngaho wanyu tutashoboye kumenya aro muri bande mutwakuye muri he aro agatelefone nikamukundiye kumbure aragaruka ku isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'ibiri muri sitidiyo zacu ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki aho mushobora kwakura mukatubwira amakuru amahoro amahoro cyane muri bande mutwakuye muri he amahoro amahoro cyane muri bande mutwakuye muri he agatelefone nawe ni karamugoye kumbure arasubira agerageze mu nyuma agaruke isaha z'ibiri mirongo ibiri n'ibiri ikiganiro aho iwanyu havugwa make kimwe mpera ko n'ubukene busanzwe bwugarije abanyagihugu abanyagihugu bimeze gute tubwire icyo kibazo cyabaye ni ukuri ibintu by'ibiciro byabaye birebire nta n'uwo kwigora bivuga mhm. ego byifashe gute habuze iki ni ukuvuga ni ubukene bw'amafaranga kuri twebwe gukorana ko bagiye ko tutasiba gukora bwana munyamakuru mm, murakura hanyuma ntimwimbura bimeze gute twimbura turimbura mbere wanashaka ugiye ku isoko y'ibiciro rero uraturonka mugabo eh, ni byaduze ibiciro byabaye birebire mm. yego none urumva musaba yuko ha ibiciro bimanuka ikibazo kihari ni uko iyo yabaye ndende ntazi kuvuga ngo yaba yabaye ndende ngo nuko ibyashara eh, atabihari irega nyine urumva ibintu bitahari biduga ibiciro kubera bitahari oya kubaho biba bikwiye kubaho biriho bwana munyamakuru kimwe gusa nuko igiciro cyabaye kirekire wowe igiciro urumva kivana n'ibiri n'ibiri ingene bingana nonega bwana munyamakuru ni ukuvuga iduka ry'ibiciro ryatanguranye n'umwaka none akaba ari umunyamakuru ibitangurana ko byatanguranye n'umwaka none ni kuvuga uwo mwaka twatanguye abanyagihugu ntibasubiye kuri igikorwa na baca baguma abanyagihugu bashobora kuba baragwiriye niyo ngabo alexi umvise umunyamakuru tuvugana ukuri mhm. ntibareke kubesha ngo abanyagihugu ngo baragwiriye mhm. urabibashikiza mugabo nabo bamwe bamwe nta nyinshi tomoye baduha eh, none rega urumva ubandanya ubandanya uduga ku ku ku ngero zitandukanye kugira ngo namwe muraza muratuvugira mu tuzi ijwi hejuru wowe wakijyanye umaze kugishikana kwandi yewe eh. genda bigikana ku bategetsi bamwe bamwe banyegereye ku mutumba abo ku mutumba ku mutumba byanse uraduga muri zone ku zone eh, kubabona turababona zone byanze ukaduga kwa musitanteri babona baza kutwaka amajwi ahasigaye ntabwo babona kumbure ngira ngo urababeshyira abandi barabaronka nyama ntobandi umurundi ntembera mm, abandi ndibaza si mwese mutabaronka babaronka bariho bo batunganiriza bariho bamwe mu munyamakuru tubabona baza kutwaka amajwi nayo handi n'umuhiga ngo mubone kumbure ngira ko afatiriye oya oh, kumbure ngira ngo ubagiye mu mwanya bafise ibindi bimfatiriye ntiwoca uvuga ngo ngo ngo ngo ngo wamubuze ugiye uno munsi ukamubura neza uragenda ukamurondera ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu agatelefone gaciye gakupika kumbura icyumviro cyiwe cyari cyumvikanye avuga ati ibiciro ni birebire ndanezerewe ku buryo numva noduma ewe konete wanje uri rumuwanga ko habaye iki ni mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite canke eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm.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 mikoro mubandanya mutwakura mutubwira amakuru mwashoboye kumenya yabereye aho iwanyu ariko tube tutamenye alo alo mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he musubiramwo muri bandi nitwa esitera ndigitega esitera esitera esipera yego esipera muri gitega eh, iwanyu gitega havugwa amakimwa habaye iki tutamenye umuntu agomba ko n'ibi by'ubu buzima tubayemo na munsi mhm. bimeze gute ni iki cyabaye tomora kugira ngo twumve cyabaye ku bintu bijyanye n'uko urwaruka ariko aribwo eh, burundi bw'ejo genda mhm. yisangamo mhm. uno munsi rero ndi mu bagendesha ipikipiki muri iki gisagara ariko mhm. urumviriza nk'inama zikoreshwa ukaraba n'ubuzima tubayemo ingene dufatwa mufatwa gute mufatwa gute abagendesha nta gaciro dufise nta gaciro mufise gute ariko uraraba nk'idokima dusabwa mhm. ubuze birihe kujya bisabwa nyine nk'uko babivuga mhm. nta entretene uba bugishobora mhm. rero naho bariko bavuga yuko igiturire gikwiye guturwa ariko arakora abone yuko inyungu yiwe ayironka mhm. nimba ari gisabwa yuko atiyinjiza muri leta n'aho agitanga atacyo bimutwara inyungu yiwe igume yamushyikiriye mhm. ariko umaze gukora ibyo ukora byose bigaherera mwa za nkaratasi urumva uca ukora nkayagubye none niko bimeze nyine niko bimeze uragomba baza abantu bose bitwa ko batunze ibyuma asiranse irarenze ibeye kumbure ngira ngo ngira ngo wowe birakugorana abandi bakabishobora nizera yuko hari abantu ni ukubura uko tubwira ni ukubura uko tubwira nyine mhm. kandi umaze kubona umuntu witwa uwujejwe umutekano kugira akingire abari barakora akazi mhm. iyi ndazi ni famiriza yumviriza jewe ikumviriza eh, nabo nabo barine gufata ingingo mhm. abafata mhm. ah, agatelefone gaciye kamukikana kumburengera aragaruka yari kavuga ibijyanye n'impapuro eh, zo mu ibarabara ku amapikipiki bunguruza abantu kumbura ikibazo cyiwe cyumvikanye alo mm. namahoro namahoro muri bande mutwakuye muri he tubwira amakuru tutamenye ngaho iwanyu kazoviyo ibubanza n'amahoro aho iwanyu rero ni amakuru yayo tutamenye amakuru ngende ibaza ko muyagize cyane cyane ndiko mvuga ku kintu cyerekeye ibiciro n'isukari mhm. ntayo mufise ntayo mufise ntayo mufise isukari nta mufise isukari ntiboneka njye nigeze kumva gusa ngo yaduga ibiciro mugabo n'aho idugiye ntiyabonetse kuko ibiciro babidugije atayiboneka n'ubu naho babidugirije mbona itaboneka ubu uramaze kuyirondera ukayibura rimwe kabiri gatatu hmm. n'utugori naraturose nari naturose nari n'akabuye sinwa hmm. udusoya narinda dufise ariko tuguye mu nzu kubera atagasukari ne n'abana banywa akabuye kandi atagasukari none muhora mubaza abajejwe intwaro ngaho onye gituma isukari mutayironka hari abantu bashinzwe mhm. bayihabwa nk'iyo muri sosomo bakayizana leta yashinze ku makomine ishobora kuyitanga mhm. yemwe barayidandaza kwezi abajeje intwaro muramaze kubashyikiriza icyo kibazo rega abajeje intwaro mm-hmm. kugira ngo duke tubashyikira muri uwo mwanya uyibonye aho hantu mm-hmm. ntuce ubaronka kuko hari igihe usanga mu bagitanga niwo woshyikiriye ari hafi yawe ujya usanga utaciye umubona cyane iyo umubonye akakwirengagiza mm, nta matelefone yabo babahaye kugira ngo mushobore kubarondera emwe tuyironswe kwera iboneke ipfuma izimba mu gihe iboneke kuko biragoye kwera nuko abakazoviyo eh, ababijejwe ngira ngo bakumvise kumbure worindira uzoronka isukari nawe yego bigerageze kweri n'ahandi hoho byarenze hano abanyagihugu tugiye gupfa kandi twatoye abantu tubizigiye nibarabe eh, none barakora ibyo bagejorega none ko babikorerega eh, twe bato bato turabibona ebo eh, bo barabona ko bariko barakora mugangira twikirwa nabo duserukiye nyene bari ngaha abo nyene musabwa iyo mubabonye kubavuga kubashikiriza abajeje intwaro ariko nawe kuko abyumva nk'ibi ariko arabyumva ndabizi cyangwa murabimushyikiriza akabyumva mhm. yoca araba agaca ahindura agahindura kugira ngo bibe hejuru nyine hanyuma baba ariko baramukorera amakosa namwe bwaho muri musabwa kumubonye kitagenda neza kukivuga kugira ngo gitorerwe inyishu mukitura inzego ziri ngaho hafi yanyu eh nuko nyene Alexi mubonye kitagenda neza mushikira abajeje intwaro ngahi wanyu mwakivuga ndetse bakaca bagitorera inyishu byanse mukunguruza n'imbere ikibazo rero gihari iwacu mhm. mu kugufata guguhanira ikosa si kuko ikosa uba warikoze kuko twari dufite ikosa rya kaswe kandi tugeze kuri polisi twarabategetse ikosa dufite n'irya kasike iri rindi naryo riko uratwagira ibyo afite mugabo usanga wewe umupolisi aragufashe wewe mugabo abandi nabaciye abarika Mm-hmm. rero muri icyo gihe rero nicyo kintu kizoza kirababaza abantu uvuga uti barabafashe mwebwe barabafata hanyuma abandi barabarekura mwakoze bimwe nicyo mm-hmm. kibazo gihari mm-hmm. abamotari ubona bagira amata none ikibazo kibaye mwaragishikirije abandi babijejwe eh, twaragishikirije gusa umumotari yamuciye amande kuko amande yagomba kumuca musanze bacibwa ihadabu y'ijana na mirongo umunani bivanye uragaba abamotari n'abantu bakeshi baba bakiri bato mhm. bafite amaperimi ntibafite iki mhm. usanzwe rero bari bakora muri dezorde iyo nyine mhm. rero iyo dezorde rero ko bayikora kugira mu isanzwe kubera ubuzima bugoye bari gufata nk'intwaro zikaza zirabafasha kugira baronke ibyangombwa bakagira nk'amasosiyete wowe usaba yuko abagejeje intwaro bafashe kugira ngo abantu babafashe kurondera ibyangombwa eh, bo bafasha kurondera ibyangombwa kugira aya makosa uzoyakora bamufashije mhm. kurondera ibyangombwa uyu muntu aca hano kandi ikindi nacyo twosaba abapolisi mhm. abapolisi ntibareke kuza barajya ibiturire kuri bamwe bamwe bamwe mhm. bamwe bagakora amakosa none ibyo onye urabifitiye ibyemezo yuko hari abajya ibiturire none ibyo ntitubifitiye ibyemezo bya mbere nk'ubu wewe umuntu umwe agiye adafite kasike ararenganye Mhm. bamwe baparikinza aho nyine uvuga uti abantu bafatwe kumwe ntihagire abakoze amakosa amwe bahanwe kumwe e, bahanwe mhm. rega igituma bamwe bisubiriza ku makosa nuko abona umwe ararenganye mhm. araretswe ubundi nawe agacamukurikira ugaca usanga uwumwe ni wafashwe mu bandi nka cumi bakoze amakosa ndayishimiye mm. icyumviro cyawe cyumvikanye agatelefone karamugoye isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine n'itandatu muri studio zacu ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki nuko rero mutubwira amakuru yabereye aho iwanyu tutashoboye kumenya muracyafise iminota cumi n'itatu kugira ngo muduhamagare mushyikirize ayo makuru yabereye ngaho iwanyu tutashoboye kumenya alo namahoro muri bande mutakuye muri hehe telefone nikamukundiye ko tubandanya tuganira kumbure araza kugaruka Albert Nduwayo mu buhinga bw'ivyuma Jean de Dieu irakoze kuri micro batubwira yuko mu mabanki cy'amafaranga ahari mhm. yego ariko bababwira ko bari ko barabikurikirana mhm. uyu gaburiyeri yaciye agatelefone kakika k'umburengera yagaruka yakashyikiriza ikibazo mugabo nawe ikura birabo nabo bavuga yuko bashobora kuronka ingene bashobora kuronka ingene bobishyikiriza badashobora kuronka ingene bobishikiriza ikibazo ngo kiri mu mabanki mhm. eh, nawe ingorane ngo ziri none aba bagira ibintu bashobora gushika mu mabanki kubababariza ni ikibazo gikomeye ubundi busa dushyira nayo tumira yego mm. eh, vrema kandi kirazi rwose eh, kumbure ngira ngo bariko barabiraba mu minsi igira barabaronsa agahembo kanyu ariko afite iminsi mito ugira banatangure kwiga usa uti banyarutse nyabona abana batarajya ku ishuri niwe kwitegura dute tuzo kwitegura dute barabumva ngira ngo iki kibazo bazogitorere muti vuba abana banyu batarasubira ku mashuri ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'ibiri mu minota umunani eh, gusa tuzoba dusozereye kino kiganiro aho mudubwira amakuru tutashoboye kumenya aho iwanyu alo alo alo alo nyabihanga imwaro niyo ngo bagize ingaruka eh niyo ngo Alex wari wibagiye iki nukuvuga mhm abantu bagenesha amamoto bariko bafatwa nabi nungahi wanyu biriho nukuri uwo kuwa gatandatu uheze komiseri mhm. w'imwaro yaramufashe imoto yiwe acayirungika imwaro nawe yaragiye igitega mhm. uwo mumotari acamupakira imodoka acagenda amutwaye mugabo imoto yayirungika yamutwaye hehe yagiye amutwaye igitega mugabe moto mu bapolisi bamwe bari kumwe baca bayakira baca bayijyana imwabo hanyuma mutuye ikibazo mwagituye abandi oya ikibazo ntawe twagituye kimwe gusa umwanya amufata tubona aha nari mbaye bubimenyesha hmm. ni ukuvuga yamujijije ngo apakiye babiri ni za ngorane zigaruka ku bantu bato bato bariko bafatana babamuta bababwira ngo bapakire umwe umwe amategeko amategeko ntiyemera yuko umuntu apakira babiri Alexis urumva babiri munyamakuru mhm. mhm. nk'umubyeyi n'umwana we bari kumwumva bose bose ari tapika kubiri ko amateka ariko abivuga none twokora iki garix oya mugabo nibaze bararaba abantu bashinga amategeko barabe babarire abantu bamwe bamwe kuko ni izangorane zigaruka ku muntu muto muto kuko nk'ubona kumbure alex ikibazo no kurenganya umuntu tugenda kuri bitanu uri umwe batagutse ibihumbi icumi mhm. babareke kugira ngo nk'abafatanya urugendo bashobore kwipakiza ku moto imwe ibi nabyongera ngo binyuranye n'amategeko ntawoheza ngo abishyigikire nuko mu itanu gusa tuzoba turangije kino kiganiro alo ni esipera ngarutse esipera uragarutse hari akandi wari wibagiye kaberenga hiwanyu tutamenye yego ngira nuhire kuri ibyo nyine nariko ndavuga mhm. ku bafata ingingo ikintu cyari gikwiye ko bakora buraba mhm. Mm-hmm. kubwira ngo nimba naka akoresheje umutahe wiwe mm-hmm. abone yuko naho izo nkaratafi aziriha mm-hmm. ataco bimutwara inyungu yiwe aguma yayirose muko umaze kubona yuko icyo ukorera cyose we niba uri kurasaza ugaca ubona yuko n'umutayi wawe uri kurahomberamwo amafaranga yiwe yose ariko barira mu za mpapuro uca uvuga ati reka mbindane na bajya nyene mhm. kubera ko n'ikintu ko umupolisi ibihumbi icumi abikora ari uko ukwezi guheze mhm. rero wewe namwe bavuga ngo bari ko batuzi igiturire kubera ko mhm. bariko badusaba ibintu by'amatagisi y'umurengera ah, alexi e, espera yego none wowe utomora neza ikibazo uvuga uti gihagaze he ikibazo gihagaze baraba yuko kuri ibyo bakenera mhm. baturondera ko mhm. babanze barabe umwe umwe umutahe afise mhm. kugira naka nimba yakoresheje uwo mutahe wiwe ntawase ko igihugu gitera imbere mukaje nimba nakoresheje umutahe waje ndiko nkoresha n'ingufu z'iwanje ndabona inyungu kubera umutahe nawushyizemo kugira nanjye ntiherere uno munsi ntiwunguka alex esperance uno munsi ntiwunguka wokunguka gute uri kuriha amafaranga hari imodoka mhm. kandi ufite moto utegerezwa kugira umuntu umwe mhm. hariho utarenza hariho n'ahantu utarenga mhm. kumbure usaba kumbure usaba uti usaba uti bongereze nk'umwanya wo gukora kugira ngo mushobore kuronka ah, ayo mafaranga namwe muba mwakoresheje mu mpapuro yego ikibazo aho kiri naho kubera ko bariko batubwira yuko dutegerezwa gukora amasaha ya dutegerezwa gupakira umuntu umwe mhm. dutegerezwa kutarenga aho badutegeka none ibyo bibazo murabishikiriza ababajeje kugira ngo babitorere umuti none wo none wo udakusigura kwa rukironza ntibikunda n'uwitwa mhm. ngo araturongoye mhm. nibo banomye kubera iki muvuga ngo ni uwitwa arabarongoye kubera ko uvuga ngo ni uwitwa arabarongoye ko tumwita kubera mm-hmm. umwe wese dufate iyaba twari ko dukora ku bijyanye n'impano y'iwacu nta mm-hmm. kibazo tuba dufise kubera ko hariho barahanahana hagati yabo bande bahanahana bene kurongora nyine buye ntibahanga nabo mwitoreye ngaho muri komine biragoye biragoye ntibaza yuko ari ukubiraba neza gusa bene gufata ingingo baba bashaka yuko giturire giturwa bagashaka yuko dukora ibijyanye n'amategeko mhm. bakaraba kimwe kimwe barere yacu barabyumva ngira ngo no mu ibyo biciro baba birabye kumbure ni ikibazo ngira mu zo mutura ababarongoye kugira ngo bagishyikirize reka baturongoye bo